Bigode no beat, jacaré na voz. curti os corretos, certo pelo certo. E eu sou todo errado, mas se fosse assim, ela não tava do meu lado. <laughs> É, caralho, recadinho pros arrombados. É, que o sentimento tava casca aqui dentro. Precisava falar com alguém, mas não tinha ninguém. A alegria do palhaço é quando o circo pega fogo. Toma esse flow e fica com o troco. Tô numa batalha diária, mas vou ter que admitir. você seja, tô comigo, ela se torna mais fácil. Eu parei pra pensar um pouquinho, acabei imaginando. O coração para o mundo ficar girando, ficar girando. Mulher, tu sabe que é gostosa, uma princesa majestosa. Nossa, é você, tá no topo. Hoje eu vou meter o Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa a luz apagada Mais uma do bigode, mais uma do bigode existe os correto, certo pelo certo. E eu sou todo errado, mas se fosse assim, ela não tava do meu lado. <laughs> É, caralho, recadinho pros arrombados. É, que o sentimento tava engasgado aqui dentro. Precisava falar com alguém, mas não tinha ninguém. A alegria do palhaço é quando o circo pega fogo. Toma esse flow e fica com o troco. Tô numa batalha diária, mas vou ter que admitir. você já tô comigo, ela se torna mais fácil. Eu parei pra pensar um pouquinho, acabei imaginando. O coração para o mundo ficar girando, ficar girando. Mulher, tu sabe que é gostosa, uma princesa majestosa. Nossa, é você, tá no topo. Hoje eu vou meter. Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa a luz apagada. Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa a luz apagada. Mais uma do bigode.